Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı. 99 Açık Radyo'da iPlus programında yeni yılın ilk programında bir mikrofon e, problemim olduğuna başladık. Daha önce olanların aynısı. Yani endişecek bir şey yok. E, açılışta Solange dinlemek dedik. Solange Knowles ve Beyoncé'nin e, kız kardeşi. E, yeni dediğim geçen sene çıkardığı pek güzel bir When I Get Home'dan dinlemek dedik. Sound of Rain e, Yağmurun Sesi adlı parçayı tabii ki bu akşama e, uygun olsun diye e, seçtim. Bir, bundan 3 yıl önce yayınlamıştı. A Seat at the Table adlı e, mükemmel neredeyse albümünü. ve bu When I Get Home albümü de ki kendisinin e, dördüncü solo albümü oluyor Destiny's Child sonrasında. E, çok çok güzel bir albüm gerçekten. E, tavsiye ederim. Ee, Beyoncé'den çok daha farklı deneysel bir R&B e, tarzı sürdürüyor. Ee, kendisi şimdi buradan e, Kathleen Baird'e geçeceğiz. Kathleen Baird e, geçtiğimiz sene bu akşam 2019 albümleri çalacağım ağırlık olarak. 2019'da yer mi yer mi diyeyim. E, ee, sonlarına doğru keşfettiğim e, çalmayı unuttuğum albümler ki mesela e, Rinki de e, bunlardan biriydi. E, Kathleen Baird'inki Cabaird adıyla çıkan Respires albümü ise geç keşfettiğim bir albüm. Pek sevdim sonradan keşfedip. Onu oradan dinleyeceğimiz parça Spiritus Opera Paris. Spiritus Operis adını taşıyordu. Bu geçen sene yayınladığı tamamen nefesleri e, looplayarak, e, amplifiye ederek, oynayarak kaydettiği albümü Respires'da yer alıyordu bu şarkı, bu parça. Daha sonra tekrar bu albüme geri döneceğiz. Şimdi sırada Tanisha The Wordsmith var. Onun benim pek geç keşfettiğim albümü Peacocks and Other Savage Beasts'ten dinleyeceğiz. Şimdi pek... E, tevazuğu olmayan e, lafı sözü kuvvetli albümden dinleyeceğimiz şarkı Bastard. in the bodies of women, Daddy was a lost one. needs of the selfish claiming of space. Daddy wasn't a good man. I keep mispronouncing my own name, Mama's first gift. She romanticized Africa, but my heart is only a single country. I am often a stranger in familiar places. I find myself lost. I don't look like my mother. They say I act like my father. Ain't no place home. Misha the Wordsmith dinlemekteydik. Bastard adlı albümü ee, geçtiğimiz sene çıkardı, e, Bastard adlı şarkısı pardon geçtiğimiz sene çıkardı albüm Peacocks and Other Savages, Savage Beats'ten e, geldi. E, bu e, Halep tarafından prodüksiyonu yapılmış olan pek kuvvetli e, albüm. Şimdi buradan J. Glass, J. Glass Dubs'a geçeceğiz. Bu e, Yunan prodüktör Dimitris Papadotos e, Papadatos'tan e, geçen sene çıkardı. Bu dediğim gibi tekrar etmeye gerek yok belki 2019 albümünü dinleyeceğimiz albüm albümlerin hepsi Epitaf adlı albümden bir parçaya devam edeceğiz ki burada e, saksafon deneysel e, saksafonculardan Ben Vince de e, eşlik ediyor e, J. Glass Dabza yani Dimitri e, Pap e, Papadatos'a işte dinleyeceğimiz parça Epitaf albümünden The Evil Empire. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da iPalas programında canlı yayındasınız. Ee, J. Glass Dubs dinlemekteydik. Evil Empire adlı parça Ben Vince'in saksafonuyla e, birlikte e, bitti. Ee, az önce Epitaph albümünde yer alıyordu. 2019 albümü. Ee, J. Glastavs, Dimitris Papadatos'un e, son albümünde yer alıyordu. Şimdi buradan e, Viyana'ya e, geçeceğiz. Avusturyalı e, besteci, müzisyen, gitarist Christian Fenez'in e, son albümü Agora'dan e, bir parça şimdi çalacağız ki bu albüm e, 5 yıl evet e, şimdi bir şey yaptım. E, en son son albümünü 5 yıl önce çıkarmış Christian e, Feres Becks albümü 2014'te yayınlanmış. Bu 2019 tarihli Agora albümü 4 uzun parçadan oluşuyor. E, hepsi birbirinden güzel ve tabii ki birazcık uzun. Şimdi dinleyeceğimiz parça 11 dakikalık e, bu önümüzdeki e, geçtiğimiz ve önümüzdeki günlere e, özel olarak Rainfall. five Fenez dinlemekteydik. Öncesinde e, Fenez'in Agora albümünden Rainfall adlı parçasının arkasından az önce biten ise Kathleen Baird, Baird idi. Respires adlı tamamen e, sesleri e, pardon nefes seslerini e, loopladı, amplifiye etti, oynadı. Albümünden geldi Storm Stay Fine adlı e, parçası. Kathleen Baird'in 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındasınız. E, şimdi sırada Moor Mother var. Moor Mother Kamea Ayeva e, oldukça e, adı gibi e, korkutucu müzik icra edebiliyor zaman zaman. Son zamanlarda e, bu gibi isimler esasında e, fazlasıyla gündemde de bir birazdan Klein'a da geçeceğiz. Klein'da Murmadar'ın oldukça benzeri. E, ee, 2019 albümü e, Moore Mother'ın Analog Fluids of Sonic Black Holes adındaki albümünden şimdi albüm açılışını yapan parçasını dinleyeceğiz. Repeater. şu futbol Şehrin futbol احنا شايفين في الليل لا نشوفه في الدنيا لا نشوفه في الدنيا انا شايفين overall head, death receives him. By nation, by parliament, by ritual of wealth, you hold death over our head. You hold life over our head. I hope you get what you've been giving out. I hope you choke on all the memories. No life, just insecurities, false hope, new enemies. Who taught you to be a witness of our mother's death? Who taught you to be a witness of our mother's death? Do you say you love me after you've broken my heart, my blood? the blood. Our blood boils in response. And I have killed you in my mind's eye, and I can't wait to be free from the stench of generosity. I want and wish nothing from you but a haunting of a ghost. Leave me, don't speak to me again. Come back when you are made of ashes. No windows in a box, guess we dead, guess it's over our head. Maybe we matter, she said. Let me go ask Maska, I'll tell you what he says, the world's a ghetto. Just ask the bedbugs in my bed. Just ask the fucking bed. Is it cold red or cold dead? They coming. Along to the song of the DJ pumping. It's saying something. Landschuh vor Dalma. Böyle bitiyor Mor Mother'ın Repeater, Repeater adlı parçası. E, ee, 2019 tarihli Analog, Analog Fluids of Sonic Black Holes albümünde yer alıyordu bu parça. Şimdi buradan Klein'a e, geçeceğiz. E, Klein e, İngiliz e, veya e, Nijeryalı, Nijeryalı e, sanatçı e, ikinci uzun çalarını geçtiğimiz sene yayınladı. Oradan saksafonda Matan Robertson eşlik ettiği bir parçayla e, şimdi dinleyeceğiz kendisini For What Word. Eighteen years. Eighteen years. Eighteen years. Eighteen years. Eighteen years. Eighteen years. Eighteen years. Eighteen years. Eighteen years. It's Island. birliktelik Matlan Roberts'ın Saksafon HD Lifetime albümünden e, geldi. Az önce biten parça For What Word adını e, taşıyordu. Şimdi buradan Dominic Fernov'a geçeceğiz. Dominic Fernova deyince birçok projesi var tabi yani sürekli gündemde de olan hani Prurient, Reinforced Spiritual Enslavement e, ve Vatican Shadow gibi Vatican Shadow e, uzun zamandır e, albüm yayınlamıyordu. 3 sene olmuştu. Bu sene arka arka iki albümü yayınladı. American Flash for Violence'dan e, bir parça dinleyeceğiz ki e, bu Vatikan Şarab'ın e, tarzı bu Amerika'ya bu şekilde ee, ve savaşlar esasında bir, bir anlamda saldırıyor sürekli. E, American Flash for Violence'dan dinleyeceğimiz parça esasında daha önce e, Kuwaiti Wars'ta e, yer alan bir parçanın remixi. Alessandro Cortini'nin remixi ki e, o da bu sene bir albüm yayınladı ondan da bu albüm bir parça çalamamıştım e, ilerleyen programlarda. Dinleyeceğimiz parça e, ee, Vatican Shadow'dan Unknown to the Peacock, the Serpent and the Scorpion Conspire. Vatikan Shadow dilemek dedik. American Flash for Violence bu sene 3 seneden sonra bu sene yayınladığı albümü Dominic Fernov'un e, oradan bir remix geldi. Alessandro Cortini'nin remixini yaptığı bir parça. E, orijinali esasında Coity Wars albümünde yayınladı. Unknown to the Peacock, The Serpent and the Scorpion Conspire adlı parçaydı. E, dinlediğimiz Vatikan Shadow'da 94.9 Açık Radyo'da iPlus programında canlı yayın ee, programın sonuna geldik. Programın bloğunu güncellemeye devam ediyorum. Dediğim gibi e, ki bu ayı bitirmeden e, güncel olmuş olacak diye umuyorum. Son olarak King Midas Sound dinleyeceğiz. King Midas Sound'un da esasında e, 4 sene sonra bir albümü yayınlandı. 2019'da Solitude adını taşıyordu bu albüm. E, ikiliye düştüler Roger Robinson ve Kevin e, The Bug e, Martin'den oluşan ikilinin Solitude albümü oldukça kuvvetli, ağır bir albüm. King Midas Sound'dan şimdi Her Body adlı şarkıyla programı kapatıyoruz. Herkese iyi, iyi haftalar, iyi geceler ve iyi seyirler. Görüşmek üzere. We loved curled into each other, her cross legs wrapping around mine, our wet tongues drawing maps on our necks, our bodies becoming fluid. morning's body art is made of sun and shadow. As we make shapes on the canvas of this bed, her eyes full of desire, the shadow of her collarbone. Does flesh kill the seeds of love? Am I fearful of wanting? time passes from night into day. These sheets are wet with sweat, and our bodies are as worn as our hearts. Desire quickly turns to dust. She never belonged to me. now she's gone. 多高呀？